kurwa Learn how to hustle, skurwa Rozmawiam z o planach my kontra oni Sewem słuchał co pierdoli banan, nie ma mowy Musiałbyś zabić mi brata, żebym się uronił Znam historię z miasta, a ty oglądaj sitcomy Nie widzę koloru, wiem jak czują się daltony Nie widzę wyboru, jestem do tego stworzony Zostałem z nią sam na sam, miałem na nią pomysł Nawet nie utknąłem jej Byłem zbyt Na domów ziomek, tam to pies Weź nie pierdol mi jak kroki stawiasz, mam nie wiesz jak jest Stoję dla rodziny tu, a nie dla dam, a nie dla niej Ona chciała wąchać koko z tobą, a masz tylko klej Chciałeś być numerem jeden, a jesteś numer 60 Jesteś pozer, nawet starszy ci nie wierzą e, Co jest grane, he, serce bije ledwo Muszą śpieszyć z pomocą, już to krusi na telefon pomaga modlitwa, tylko bliscy Całe miasto chce pomocy, krzyk nie jest już ukryty Żyk, nic nie pomoże ci, bo nikt się nie słyszy Ludzie wyprzedali duszę swoją, zajebane pliki Łukasz najpierw kochacie, a na dystancji, na pewno nie na linii Nie naiwny, jestem już, wiem co jest na niby nam to co daje miasto, mimo że to złe dla psychy To pięciogwiazdkowe gastro, bo podaje same hity Mocno uczą błędy mnie, a jeszcze mocniej betripy Lepiej nisko chowaj łeb, strzelamy jak karabiny Za oknami pierdolony beton, a nie Karaiby W internecie na mnie lecą, nie znam twojej krzywy Sprawdzę czy nie mam cię pod podeszwą, jesteś taki mini Wszystkie tu śmierdzą jak Cardi, jeszcze nie spotkałem Riri Odciąłem się od tamtych, bo ciągle ja napalili Jeszcze nie mówią ci prawdy, jeśli bez przerwy są mili Straciłem mnóstwo czasu, już nie stracę nawet chwili Tak jest, kurwa Learn how to hustle, mam leki na to Za dużo myśli, nie mogę spać, nie mogę być czysty, co za świat Nie pomogą gwizdki mi i tak, nie chcę atencji, nie chcę rad. Nie, nie, nie chcę waszych słów, chcę tylko waszych słów, mam duży plan na ruch mam duży plan na to, by nie myśleć o śmierci już Nie trudno o to, żeby mnie wkurwić Trudno w życiu nigdy z górki Mam na zbyciu parę hitów Jak chcesz fita, musisz kupić Ona lubi, mnie się puści Jeden raz, a potem uśni Jeden raz uśmiecha szczęście się, a sypie się za drugim Typ się myli, jeśli mówisz, że mam wobec niego długich Kocham tylko moich ludzi Zero współczucia dla suki Zero współczucia dla was Dziwko wszedłem w to bank Narkotyki wpadłem w trans Jak bardzo zniszczył mnie ten świat yeah. Prochy, żeby nie dostać depresji Wiem, że to skumają wszyscy ludzie z małych mieścin Pierdolony bełko, to co mówisz, zero treści Nie naprawię świata, może uda mi się błędy Spójrz na top, mój styl, tam się mieści Spójrz na blog, nie ma tam kurwa perspektyw Lubię kiedy grzeszysz ze mną, nie ma ludzi świętych Pożądanie, nie czuję do ciebie mięty Oni nie myślą o niczym, chcą mieć tylko więcej sług Jestem wychowany ciut inaczej Uwierz, że nie umiem słuchać co pierdoli raper Babcia mówi trenuj głowę, bo nieważne ile w łapie Trenowałem głowę Nowe trzy dni lałem w gardle Na świetne przed rapem, jestem raczej tego Nie skumacie, tempa nie złapiesz Nie lubią cię za muzę, lubią cię za ładną japę Złotą płytę dali ci za PR, chyba nie za talent Czuję się jak Bóg, kiedy me w setki wale Straciłem kontrolę, ale mam jeszcze wiarę znam, znam ten stan, gdy umiera podniebienie Serce też umarło, chyba przeszło zbyt wiele Zagubiony w dżungli, a tak notabene Jestem najświeższym skurwielem w PL, kurwa Jestem tu enemy Zrobię wielkie rzeczy, jeśli jutro nie umrę yeah, Czasem brak mi energii Chciała mi ją zabrać, ale olałem kurwę Na tablicach SMI Jakby tu nie było, reprezentuję południe Dobrze wiem, ile mogę zrobić dziś Dlatego staję przed południem Tylko jestem przeciwnikiem tej wszystkiego co kochasz Twój były jak usłyszy to to chyba strzeli focha Zioma zostawiła matka, no a potem stracił ojca Wpierdolony w dragi, bo twój Bóg się nie zlitował Suki nie kochają cię, przecież kochają twój towar tak. Tyle lat na ziemi, ludzie wciąż klapki na oczach yeah. Widać to po ruchach, co na pokaz Jak można śmiać się z kogoś, bo ma kurwa kurtkę z kropa Ty nie kładziesz się bez setki, bo chciał zostać na blokach tak. Nie jest K9, ale ma dobrego nosa Jeżeli jesteś dziwką, no to zrób na mnie dosiad Kiedyś nie lubiłaś, teraz jesteś tu popa. Miałem koleżanki w szkołach, te same koleżanki teraz latają na dopach Waląc się na bokach Przykra sprawa, ważne, że nie moja Dobra, zamykam mordę, idę na browar Essa, jestem tu enemy Zrobię wielkie rzeczy, jeśli jutro nie umrę yeah, Czasem brak mi energii Chciała mi ją zabrać, ale o ain't nothing. time you talk mówi tamto Jak jest ma być, mówi, że jestem łajzą Wasz świat to nie moja sprawa, dawno Parzę ją jak lawa, to że ją odrzucam parpę Wiem czego chcesz, wiem czego chce to miasto Kokaina, dzisiaj nawet nie próbuje zasnąć Studenciara, wiem, że chciała zabrać mnie na własność Wszystkie słowa, które mówi, zero związku z prawdą Ja i zioma na melanżu to ostatni bastion Ty wrzuca ceny z kosmosu, myśli, że jest czap Chcesz się przypłucować przy tych sukach, to wygląda słabo Razem z ziomem na melanżu dzisiaj rozpierdalam talon Talon, zabrałem mu lale, jestem pirat Jack Sparrow Dzwoni do mnie plug, dzwoni do mnie halo Bitch I'm lifted, nie wiem co się stało Bitch I'm gifted, przez robotę slalom Bitch I'm cashed out, odwiedzamy salon Bitch I passed out, nigdy nie jest mało Sukces przewidziałem i nie pomógł mi w tym tarot Restauracja Miria Galot Biorę leki tej tamte Powiedz mi w twarzy Straciłem blaski, pasję Młody, młody wół, taki sam na zawsze Zawsze Zawsze trafi się ktoś, kto mówi to i tamto Znam to Weź nie pomyl tego z prawdą Życie to kwestia wyborów, ja mam tylko szczyt i grup Uwierz, że jak gramy koncert, to rozpierdalamy klub Rocznik 2000, weterani ściągać czapki z głów Mała no ta głowę, zostawiła mi na chuju mózg Nie mów mi o raju, ja częściej myślał o trumnie Brać jak mówił, rób to by nasze nazwisko brzmiało dumnie Mimo, że jestem kumaty, wiele nie umiem zrozumieć To jedyne co umiem robić, popatrz jak to frunie Śpię spokojnie jak dziecko, no bo diabeł przy mnie czuwa Cztery lata melan, żeby teraz się odkuwać Siedziałem w tym głównie, gdy na gras mówili szuwać. Nazwałem ją suką, będzie dwie godziny buwać Nie wiem o co chodzi typom Nazywasz to hitem, a ja nazywam to lipą Nazywasz tę cipę tą jedyną Ludzie są jak trendy, bo przeminą Ona powie coś nie tak, zrobi się niemiło Ona powie wszystko, żebyś tylko ją zawinął Ono powie wszystko psom, jak tylko go przycisną Ziomy od weekendu, jak będziesz potrzebie prysnął Jedyna możliwość mieć wyjebane we wszystko Za dużo intruzów, czy czwarte dla mnie to gringo ona obawia się, że nie kocham, trafiłaś bingo Wszystko martwe we mnie, nie szlocham, nie jestem pizdą Mój jak na twojej osi, jak ciebie na niej wykwiszczą Rozbujałem klub, jak ty pijasz, nikt się nie rusza Nic się tu nie zmienia, to Polska chyba jest głucha Jestem diabłem na ty, co z niej mi do ucha Dziwka zbiera graty i wychodzi, już nie puka Dziewałem twoich idoli, a nie mam grubego brzucha Znaczy, że nie mieli stylu, wniosek sam się narzuca Ciężko zapierdalam, a nie kurwa hulaj dusza Scena ledwo zipie, nie wiem czy ożywiasz trupa Życie to kwestia wyborów, ja mam tylko szczyt i grób Uwierz, że jak gramy koncert, to rozpierdalamy klub Rocznik 2000, weterani ściągać czapki z głów Mała no tak głowę zostawiła mi na chuju mózg no, Nie mów mi o raju, ja częściej myślę o trumnie Brat jak mówił rób to by nasze nazwisko brzmiało dumnie Mimo, że jestem kumaty, wiele nie umiem zrozumieć To jedyne co umiem robić, popatrz jak to frunie Nie wiem o co chodzi typo Ludzie są jak trendy, bo przeminą Wszystko martwe we mnie, nie nie jestem pistą Mój trend na twojej osi, a ciebie na niej wygwiżdżą kiedy nie posiadali zmenik na dupie nowy dres, a nie tenis Wziąłem jedną i drugą, no bo nienawidzę ziemi Wiem to, że jest suką, jak nie umiem mnie docenić zieleni, chociaż nie palę zieleni Druga Hanna Montana, nie wiem dlaczego syklej. Powtarzam któryś raz, tu bluwa, nie heni Ej, jak chodzi o vibe, jesteście nie do się za okno, widzę demony, które mokną Wlewasz siebie wszystko, a nie potrafisz urosnąć Gdybyś wiedział, co twój ziomal robi z twoją foczką Bardzo szybko poczułbyś, co to znaczy samotność Kiedy gramy koncert, one liczą, że mnie dotkną Przebadana i wyszła z pokoju, ja to doktor Nie wiem, która ripa, ale problemy z ostrością Nie wiem, która kolej, ale już nie chodzę prosto Mówiłem nie raz czas Jedyny cel to mistrzostwo Prędzej nienawidzą, niż kurwa o mnie zapomną Nie wiem o co chodzi, jej weź daruj sobie talk show Tylko na krawędzi twojej ziomale cię popchną Gdzie ona tak będzie chyba rozlewają gorzką Też lubimy melanż jak się bawimy to mocno Cztery lata ludzie nie są dla mnie już tak wostką Dobrze się tu nie ma pistoletów jak na kompie Pytam stykę o wtykę kiedy nie posiada nic menik na dupie nowy dres, a nie tenis Kocham jedną i drugą, no bo nienawidzę ziemi Wiem to, że jest suką, jak nie umiem mnie docenić casi Chociaż nie palę się lame Sługa Montana, nie wiem dlaczego się klej Powtarzam któryś raz, dużo bruwa, a nie hen Ej, jak chodzi o vibe, jesteście nie do cień Ej, sery kółka Audi, ziom prowadzi, słuchaj tylko w rum Twoja mała przyziom, ziom malu twoim, łamie się na pół Ja chyba nie mam wątroby, pełną butlę chcę na stół Farmazony chcą dojebać mnie, mhm, taki chuj Jedną nogą na melanżu, druga idzie tam gdzie grób Moja była śmieje ze mnie się, że wyglądam jak trup Zajadam fasolki, dobrze wiesz, że nie chodzi o bób Ogoliłem łeb, mówi, że lubi ten mój nowy look No love zone zone to mój comfort zone Honey, honey, o co chodzi honey? Ej, biorę tylko ciężkie, nie palę marihuany Kiedyś rozmawiałem z Bogiem, ale dzisiaj się nie znamy Zakochany w dupie z klubu, zrób sobie z nią dziecko Nic nie kumasz, bo masz w głowie zamiast mózgu pesto Lubię proste ścieżki, ale życiowo mam krętą Patrzcie drogie dzieci, jak się pija w hip-hop pętą wtykę o wtykę, kiedy nie posiada nic menik na dupie nowy dres, a nie tenis Wziąłem jedną i drugą, no bo nienawidzę ziemi Wiem to, że jest suką, jak nie umiem mnie docenić się dymi, chociaż nie palę zieleni Sługa Hanna Montana, nie wiem dlaczego się klei Powtarzam któryś raz, dużo brówa, a nie hen jak chodzi o vibe, jesteście nie do ucieni Jedzę na dwóch kółkach, prawie jebnęła mi dętka Możesz nienawidzić, jeśli przez to zapamiętasz Ja chilluję pizdę, nie gramy z policją perka Nową pakę ojebałem ziomem jak żeberka Ej, kiedyś znałem taką, pozostał mi po niej niesmagą Na tobie wierna, chyba że melan się rozpędza Drzwiczki do sukcesu, praca to moja odwierna Niewyjściowa morda i tak co mnie rozerwa Ej, Mam trochę prochu, ale to nie jest TNT Mam ludzi z boku, jestem im dozgonnie wdzięczny I znam dużo pokus w mieście, pomogą lukom na nerwy Niestety, jeśli wejdziesz w to nie licz na happy ending Moje stare koleżanki nie chcą wierzyć jak to leci Moje flow trzy punkty, twoje flow to kosz na śmieci Nie dotykam brudnej kurwy, może przestań się już lepiej. Zerowa kondycja, a i tak wyprzedzam was jak dzieci Moja macha nie chce na chuju skakać bany Hop, ja nie mam dla niej bani Sorry, muszę rozjebać ten rok A scenę wyjebałem poza ringo, dziś ja to derok Idę na obiad do mamy, a potem pojeść na blog A twój raper chyba nie wie kurwa, który mamy rok A stilo 2000 klasy 10, a na scenie robi show Nagrywam to w samych bokserkach, a ich wspiera każdy blog W sumie chuj mnie to obchodzi, wolę słuchać Crazy Frog Biorę to i tamto, nie, nie palę palto Ona pali się ze wstydu, jak stoi za tobą Chciałaby stać za mną Cel to duży to duże sianko Nigdy nie spać na dno, potem z koleżanką Drugą, trzecią, no i kurwa czwartą Mam ziomala Krzysia, Krzysiu to jest wielki imprezowicz Ona nie lubiła Krzysia, ale i tak ją mu robi Wszyscy tu kochają Krzysia, zapraszają na melanże Jednego złapali z Krzysiem i powiedział całą prawdę prawdę Siedzę na dwóch kółkach, prawie jebnęła mi dętka Możesz nienawidzić, jeśli przez to zapamiętasz Ja chilluję pizdę, nie gramy z policją berka Nową pakę ojebałem ziomem jak żeberka Ej, kiedyś znałem taką, pozostał mi po niej niesmagą Na tobie wierna, chyba że Melan się rozpędza Drzwiczki do sukcesu, praca to moja odwierna Niewyjściowa morda i tak co mnie rozerwać Yeah, yeah, Louis Blas, she be toxin Obietnice zamieniłem w czyny, okej okay. Lepiej pilnuj swojej dziewczyny Czatów git, zobaczyć jak to robimy, a ej, Bardzo lubię kiedy dzieją dymy się Dzisiaj wiem to, że niebo to nie jest limit, nie Gram sobie z życiem jak na Amizę Nigdy się nie dogadamy, wiem Tripwalk, mam na sobie nowy but Mam na sobie nowy tease, mam u zioma nowy duch Weź nie pierdol mi o dragach, zjadłem tego milion sztuk Sztuka niech mi wyśle dupę, nie chcę kurwa zdjęć stóp Zawsze chciałem duży przelew, a nie szacunek na stricie Ty, ty zgubiłeś kręgosłup, dobrze, że plecy masz kryte Dziś mamy payday, wiesz, że będzie pite Wiem, że mam z tym problem, ale kocham takie życie Ej, olałem dyscipę, której ty wysyłasz dick pic Olałem lamusów, niedługo oleję wszystkich Szczerze wątpię, że to co ty mówisz to jest real shit projekt Wirtualny OG panoszycie się jak dziwki Hej, o co chodzi, ej, legenda się rodzi, ej VK i E, twój dis mi nie grozi, ej VK i E, zobacz ile tu mam mocy, ej VK i E, nie wiem co mówią mi czaty, ej Lubię brać w siebie toksyn Obietnice zamieniłem w czyny, okej okay. Lepiej pilnuj swoje dziewczyny w git, zobaczyć jak to robimy, a bardzo lubię, kiedy dziełam, dymy się Dzisiaj wiem to, że niebo to nie jest limit, nie Gram sobie z życiem jak na Amidze Nigdy się nie dogadamy, wiem Ej, nigdy się nie dogadamy Bijam na spodnie, szukam tam damy Nagle każdy jest mną zainteresowany Tylko ja i mój skład, jebać was chamy Chłopcy na scenie, idzie wam coś cienko Labelowy wytwór to twój mentor Dziwko podziemie to jest mój sektor Big Fałki, El Presidento Latam, latam, wiem co mi się opłaca Twoja smata nie kumata, weź spierdalaj Dobrze wiem, że świat kręci się wokół talara Modlę się do Boga, on cię jeszcze za to kara Typ zarzuca slogan, wyjebany mam i gadam Zadłem tyle bitów, że powoli męczy zgaga Ty mówisz, że jest świeży, a na klipie robi dawa Kino w chuj, życie między wami śmieszna sprawa o nich, oni myślą o mnie Taki sam jak ty, jestem o nie Koleś, taki stan, że nie wiem o co chodzi Nie rozmawiam z patusiarą, choć ma ochotę na lodzi Cały czas mnie chwalą, gdybym nie postawił nogi Ej, halo, znowu twoja bitch do mnie dzwoni nie wiedzą o stylu Niż padłem ich uświadomić Ej, Jestem w stanie tiru, riru Nie mam głowy, okej okay, Jestem w stanie rozpierdolić kraj, mam mocy Okej, okay, jestem w stanie rzucić wódę i odstawić prochy Jestem w stanie, ale lepiej kiedy jestem w stanie dobrym Okej, okay, jestem w stanie nie udzielić wam żadnej pomocy Okej, okay, jestem w stanie ją wyjebać jak powtarza ploty Okej, okay, jestem w stanie zrobić hajs i wystrać się na bloki Okej, okay, jestem w stanie posiadania jej i jej głowy Mój stan skupienia zmienia się ze specyfikiem Przyjmuję cię, że palę gaz, walę ciało stałe Tak się rozpływam jakbym znał się z Pacyfikiem Ona obok leży, chce spacyfikować moją pałę Ona obok leży i chce dostać bardzo dobre drafe Ona obok leży i nie wierzy, że już nie jest w stanie Ona nie jest w stanie, hej, ona nie jest w stanie Balen, balen, ale śniora wielkiego jak pancake Twój ziom pomarszczony jak jebany szarpej Uznajesz, że jest bez głowy, no bo dałam mi ją Harley Palę się ty za peki, tak jak pierdolony Marley Czujesz pozim, pozim w stanie niezłym ziro Nic się tu nie stanie, jest na szlaku poczek, na szlaku popieron Żyję chwilą, gdy ty machasz swoją brzydką owosioną girą Choć to nie jest włoskie żiro, ziomki palą to na kilo Chcę, żeby ci dała chociaż rękę, a to będą z miro Chcecie ruchać ty to nie dla was, przekaż dendrofilom Kto ma ragę stilo, kto, kto ma ragę Kto ma ragę stilo, kto, kto ma ragę stilo Jestem w stanie tiru, riru, nie mam głowy, okej, okay, jestem w stanie stanie rozpierdolić Hajdzie, le mam mocy, okej, okay, jestem w stanie Rzucić wódę i odstawić prochy Jestem w stanie, ale lepiej kiedy jestem w stanie Dobrym, okej, okay, jestem w stanie nie udzielić wam żadnej pomocy Okej, okay, jestem w stanie ją wyjebać jak powtarza ploty Okej, okay, jestem w stanie zrobić hajs i wystrać się na bloki Okej, okay, jestem w stanie posiadania jej i jej głowy się już moli Chodzi tu i zrobiło się ciepło Wie jak robić to i wie też jak zarobić Anielski wygląd na życia zrobi piekło Ci, ty, ty weź uważaj Ja robię swoje i nieważna tu jest garza Zdania moich braci szmulu nie próbuj podważać Oni powiedzą co robić i rób to nie przepraszaj Ty, ej, jak chcę to idę Nie zatrzymasz mnie bo pędu już za dużo mam Weź ich też tu minę Za nami cały klub, a twój raper stoi sam Co powiedzieć mam, jak umiem tylko wiersze to jest ciężki stan, bo stany miałem lepsze I co powiedzieć mam, racji nie oddam przecież Bo racja nasza jest i na zawsze tak już Ej, będzie Gdy ruszamy w bój to bije go jak w taraban Gdy skończymy bój to odwozi go karawan Przeszkadza, że patrzą suko kupce parawan i oddech kiedy idę zarabiać Co to jest za ojciec, żaden z niego mufasa Suka kiedy łasa zrobi wszystko by wziąć kutasa Dziwko kiedy wstaje wita wieczór mnie a nie samach A tą banie przez wszystko co dziś pod ręką mam Młody fałki, no i white widow mamy swoje marki, a ty dalej będziesz dziro Tylko zacznij to, co już się skończyło Tak get out, suko, jak na wino grido Nieważne ile powiesz, ważne ile mi dasz Trzy paski na stole, dziwko nie Adidas Suki ujebane Chrisem chcą być nikim i nas Dadzą ci za twarde narkotyki i gras Nigdy tu nie chciałem obcych, tylko ja i mój brat Nie przewiduję innej opcji niż wygrana i hajs Parę line, o, po tym mam kopa kabana, haj Nie słucham kabana, a ta gierka będzie jebana Ona 20 IQ, suka, wjebałem jej bana Piwko ja pracuś nie banan, mój ziomzi a nie balas Yeah, byłeś ziom, ale dla mnie to zbędny balast Odjebałem parę rzeczy, których dziś nie pochwalam Yeah, prawo, lewo, lewo, prawo, slalom Wszędzie gdzie nie pójdę mnie chwalą Yeah, z twoją lalą Nie znam ich, ale one mnie znają Lewo, prawo, mała zdziro, lepiej rzuć tym Slappy tapi dla mnie, ona kocha mój styl Krzyczy głośno, kiedy łapie ją za kudły e. Zdrowie z niej kurwę wie o tym, ale chuj z tym Let's go, dziwko, ja pokażę ci jak robię hip-hop Z bandą na lupie mogę lecieć tak jak Kingston Robię to tak dobrze, że suki dzwonią po trison Twój zapach to nie Dior, lumpy to jest Winston Mój człowiek to fałki, twój ziom gotuje krak Duże ruchy na bloku, a nie tańczy mili rak PSA chcę wrzucić na mapę jakie bany pak Słuchasz mainu ziomie? Ile ty masz lat? Chuj to co myślisz, niczego mi brak Nie liczę pieniędzy, tu liczy się skład Bo po co ci złoto, bo po co ci głab? Po co to wszystko jak jesteś tym sam? Po trupach do celu celuję na sam szczyt Na frajerów pluję i pluję na tamtych co życzyli źle Nie wierzyli w skład, będą przepraszać jak sięgniemy gwiazd Pijemy do dna, na dnie twoje miejsce Pijemy co dnia, a wciąż chcemy wiedzieć więcej Czoseny więcej, diamenty na ręce Ręce przy szczęce, na koncie chcę Mój Człowiek to fałki, twój ziom gotuje krat Ty, ty weź uważaj Druga kiedy łasa zrobi wszystko by wziąć kutasa Dziwko kiedy wstaje, wita wieczór nie a nie sabach Powiedziałem sobie, że nie będę jak mój stary frajer Powiedziałem jej, że zawsze będę, no a nie zostałem Dziwko, fałki, wielkie przedsięwzięcie, robimy dziś fire Czasem udaję, że słucham jej, choć nie zależy wcale Masz tabletki, to daj parę mi, scena niech zrobi pałę Typy robią to choćby za karę, chyba zmusił starej Wciąż pamiętam parę chwil tych, które poryły mi banie I dalej nie radzę sobie z tym Łukasz, musisz facet być nie patrzę na tą bitch Jebana chcę być kim? Kardashian Jesteś tu nieważna Przeszłość też jest nieważna Skoro żyjemy dzisiaj Czemu pozujesz gangsta? Skoro wychodzi cipa Miałem trzeźwy dziś być Ale wyszła lipa Miałem wielkie w tym sny Prawie je zabiła Trzymam dystans do ludzi W mojej nienawiści siła Ciężko w końcu się obudzić Jak często piguła trzyma Tylko wymienili perkę Teraz mówią, że to trap I dopiero wpadli na to co ja robię parę lat już Uwierz, często błądziłem Uwierz, chodziłem po i spotkałem wiele gwiazd, tu, które nie miały blasku za chuj Jak bijamy na weekendzie, kto robimy gnój Chcesz przeszkodzić planowaniu, mi dziwko stój Miałem jeansy z targu, bez wyboru jaki krój I wciąż pamiętam o tym oczka, wie, że jestem swój Sobie, że nie będę jak mój stary frajer Powiedziałem jej, że zawsze będę, no a nie zostałem Dziwko, fałki, wielkie przedsięwzięcie, robimy dziś fire. Czasem udaję, że słucham jej, choć nie zależy wcale Masz tabletki, to daj parę mi, scena niech zrobi pałę Typy robią to choćby za za karę Chyba zmusił stary Wciąż pamiętam parę chwil tych, które poryły mi banie I dalej nie radzę sobie z tym Łukasz musisz facet być Nienawidzicie, ha Ej, nienawidzić świat nauczyłem się od brata Doceniasz brata, nauczyłem się od świata Oj, mnie tu parę spraw, nie pomoże na to apap Czuję, że jestem sam, chociaż solo nie latam Mówisz, że też jesteś taka Nauczyłem się, że co drugi z nich to atrapa Pokażę jak się gra, zanim pierdolnie pikawa Jestem inny niż parę lat temu, ciężko się gada Wlałem siebie więcej niż mogłem Więcej niż powinienem na pewno Jestem z miasta, które ciągle moknie Łzami matek, które zabija codzienność Wiem co czujesz, ja też żyłem na odpierdol Wiem co czujesz, wiem, że to zabija bańkę Gdzie podziała się większość, została ze mną Nie gadamy, raczej czas pokazał prawdę Gdy wyznają miłość blokom, ja nie chcę umrzeć tam Odświeżyłem polski rap, tak jak Wunderpa Ej, ej, obcinają kundle Życie najgorszego, każdej zawistej kurwie Mówiła, że ja cię potrzebuję Ziomal wyśmiał cię, bo baśnie snujesz Ej, twój raper wymięka, nie trenuje Ej, dwa jeden na karku, nie wiem czy coś jeszcze czuję Ej, nienawidzić świat, nauczyłem się od brata Doceniasz brata, nauczyłem się od świata Boli mnie tu parę spraw, nie pomoże na to apap Czuję, że jestem sam, chociaż solo nie latam Mówisz, mówisz, że też jesteś taka Nauczyłem się, że co drugi z nich to atrapa Pokażę jak się gra, zanim pierdolnie pikawa Jestem inny niż parę lat temu, ciężko się gada Wciąż nie wiem co to szczęście Pierdolone życie, zawsze chciałem czegoś więcej znowu latam Nie dzwoń do mnie na weekendzie Poleciałem życiem, nie wiem czy to było błędem Gdzie siłami dna, ja skończę na Everestie Albo na dnie i do tej kurwy się uśmiechnę Nienawidzę siebie za to jaki jestem Nienawidzisz mnie za to jak będę Nie mają na widelcu, ale mają na widoku Chuj mnie obchodzi co się dzieje w twoim bloku Parę razy ciągle to ze stówy i wracam na loku I Jak mam nie osaleć, kiedy wokół tyle pokus Ej, nienawidzić świat, nauczyłem się od brata Doceniasz brata, nauczyłem się od świata Boli mnie tu parę spraw, nie pomoże na to apap Czuję, że jestem sam, chociaż solo nie latam Mówisz, że też jesteś taka Nauczyłem się, że co drugi z nich to atrapa Pokażę jak się gra, zanim pierdolnie piekawa Jestem inny niż parę lat temu, ciężko się gada 哎。 Palisz Hasan, a nie hasz Duża kasa, musisz dać mi za fit Twój ziom konfitura, oficer już puka ci do drzwi Ponoć ożdała ci bloka, nie pomoże nowy nick Uderzyła w głowę koka, więc zrobiłem nowy hit Yeah, ona nie za mądra, ale za to jaki tył Nie mów nic o Carpe Diem, ludzie nie chcą tutaj żyć Ty wyprzedałbyś rodzinę, żeby tylko zostać G Na street, zakrzywiona rzeczywistość, żyjesz w tym Hej, robimy dym <laughs> Twój ziom frajer, dobrze, że nie jestem nim, ha I wszystko pali się jak jesteśmy w budynkach Za dużo na głowie, nie chce mi się z nią spotykać Łukasz wie co pięć jest, nieraz się potykał Chyba lubi cię pies, chyba lubisz psy Twoja nowa płyta to zwykły niewypał Znowu mamy Znowu Łukasz się nie wyspał Olachłem tą cipę, chciałaś dzisiaj z mnie wysać Historię z boiska, spisałem ze Twoja liga niska, pod nogami znika mi Dawno nie przejmuję się typami walisz Hasan, a nie hasz, duża kasa musisz dać mi za fit Twój ziom konfitura, oficer już puka ci do drzwi Ponoć ożdała ci bloka, nie pomoże nowy nick Uderzyła w głowę koka, więc zrobiłem nowy hit Yeah, ona nie za mądra, ale za to jaki tył Nie mów nic o Carpe diem, ludzie nie chcą tutaj żyć Ty wyprzedałbyś rodzinę, żeby tylko zostać G Na street, zakrzywiona rzeczywistość, żyjesz w Posyp pasa, nie mów pas, moje dzieci, twoja twarz Bla bla kar, kato LDZ, e żaden ambaraz Nie lubimy panu tych, co nie poznali bólu Tu znajdziesz mnie na bloku, dalej znajdziesz mnie na www W braży W, młody wnyk, widzisz mnie, nie kameruj Nie myl mnie z nim proszę, to nie Senegal i Kamerun Parę głów, ze mną trochę dymu, tak jak Harvey Kittel, Pokazuje pazur, kiedy Palisz Hasan, a nie hasz Duża kasa, musisz dać mi za fit Twój ziom konfitura, oficer już puka ci do drzwi Ponoć ożdała ci bloka, nie pomoże nowy nick Uderzyła w głowę koka Zrobiłem nowy hit, yeah Ona nie za mądra, ale za to jaki tył Nie mów nic o Carpe Diem Ludzie nie chcą tutaj żyć Ty wyprzedałbyś rodzinę, żeby tylko zostać G Na street, zakrzywiona rzeczywistość Żyjesz w tym Ci co gadali, zamykasz się japa im Trzymasz blisko zioma się ci chodzą parami, strzelam barami Jak Gaddafi, usta mój karabin Twój ziomal to paruwa, brawa bije salami, yeah ja, ja, ja zaznaczę UDZ na mapie Suko nie mów do mnie tato, lipie nie mów do mnie raper Miałem zioma co był obok, po drodze się zaciął hakiem Ja nie będę jak ten kolonie mam czasu by być wrakiem Nie jest niezależny, widzę, że to kapeć Trudne wybory, mam braci B czy AP Typy dalej, pakery mują do papieru, Może biegasz, ale potem wpadam stakel Thank you. Jeż, jeszcze nie zrobiłem nic, a chcą nosić mnie na rękach Nagle moja byłaby w pisie misja fajna piosenka Mo Może czasem miękne, ale nigdy nie wymiękam Nie, nie weszłaś mi na głowę, dziwko zrobiła to MK ja, ja jestem na przodzie, no a gdzieś tam z tyłu scenka Mów, Mówią, że mnie zjedzą typy, ale kurwa beka Dzwonię do ziomala, to mój plak, moja apteka Czekasz na zmiany w tym kraju, to się kurwa nie doczekasz Po Postro LDZ cały czas noszę pędzlą Okej, okay, let's go, co z królewną? Be ją na klub, tam ją inne typy wezmą Od, od ciebie nie chcę kwiatów, a od typa wzięłaś czerwą Nie, nie liczę dupy, narkokomani też nie prezydentem Daj im jeszcze parę lada Polska będzie jak Aleppo Ciąg ciągle jebać psy, WWF może zjeść pęto Par parówie na sieci chcą na piętno mi nadepnąć Jeszcze nie zrobiłem nic, a chcą nosić mnie na rękach Nagle moja była być pisem że fajna piosenka Mo Może czasem mięknę, ale nigdy nie wymiękam Nie, nie weszłaś mi na głowę, dziwko zrobiła to MK ja, ja jestem na przodzie, no a gdzieś tam z tyłu scenka Mów, Mówią, że mnie zjedzą typy, ale kurwa beka Dzwonię do ziomala, to mój plak, moja apteka Czekasz na zmiany w tym kraju, to się kurwa nie doczekasz Re Reprezentuję under, under forma jak jak nigdy Twój mainstreamowy raper znów podpierdala pomysły Pierpierdalasz się gówno to chyba nie jesteś bystry Mo Moja ksywa fałki na końcu postaw wykrzyknij coś, coś pierdolisz o tempie jak ty mordo ledwo dyszysz jak, jak, chodzi o pamięć brak mi trzech lat na kliszy Wy, Wyjebane mam co tam pismak napisze Siedzę w tym gównie prze, przez całe życie Wiesz, jeszcze nie zrobiłem nic a chcą nosić mnie na rękach Nagle moja była być pisem i fajna piosenka Mo Może czasem miękne, ale nigdy nie wymiękam Nie, nie weszłaś mi na głowę dziwko zrobiła to MK ja, ja jestem na przodzie no a gdzieś tam z tyłu scenka Mów, Mówią, że mnie zjedzą typy, ale kurwa beka Dzwonię do ziomala, to mój plak, moja apteka Czekasz na zmiany w tym kraju, to się kurwa nie doczeka Za Zacieram ręce na przychód, nie składam ich dojcze nasz typ, ty, typ tu nawijał, że dziwny jest świat Ale typ walił herę, bo dziwny jest świat Puść, puść, puści się suka, myśli, że ją znasz Nie, nie ufam wężom, atakują kary Strzelam w tę sukę z armaty, ja to tony star zab, zab, Zabrałem błędy na bar, zab, zab, zabrałem sukę na bar zab, Zabrałem głowę na Mars Brat, braciak mi mówił, Łukasz sięgaj gwiazd Bra Braciak mi mówił, że chciałby się zabić Chciał, Chciałbym rozprawić się z demonem sam Naj Najpierw po pasie i łykamy zam nie, Nieważna ona jest nie tak jak ja By, by Byłem u Boga, nie otworzył bram Ona mówi, że jara ją to, że ja ham Yeah Big jungle shit kurwy Dżungla Learn how to hustle Yeah Schlecht byłem za szybko Kiedy jestem po tym, wszystkie wątpliwości milkną Moje ziomy biorą to, bo boli rzeczywistość Nie podbijam gadki z każdym gringą Praca daje plony, ty liczysz, że wpadnie bingo Ludzie patrzą na siebie, nie masz co liczyć na litość Mówią o honorze tu, a przy pałach nie milczą Pracuję by było dobrze wszystko Nie chodzi o cash, czekam aż demony znikną To kolejny dzień, gdy wracam, kiedy jest widno Jak mam nie być samotny, kiedy żyję w mieście widmo Nie będę jak mój stary, co jest pizdo. Mam na barach obowiązki, tylko muszę je udźwignąć Dziwka chce mnie liznąć Bez miłości będę musiał zrobić przykrość konkurować ze mną To często nie wychodzi im Wszystko jedno, jestem sam w swojej lidze Mój styl nowy GTX, a ty pykasz na Amidze Ciągle na basie, chociaż żaden ze mnie DJ Sąsiadka zmieszana, prosi bym nawijał ciszej Chłopaki się bawili, przez zabawę mają lipę Albo na wyroku, albo zeszmacili psychę Kto nieszczery, widać po mimice Myślałem o tym dużo, jak siedziałem na tripie Nigdy nie myślałem o tej cipie każda z byłych zawodniczek Wygrana siedzi w głowie, dlatego na nic nie liczę Niczego nie zrobię, jak potencjału nie widzę Dlaczego w podziemiu ja to lider? Dlaczego? Bo włożyłem w muzykę całe życie kiedy myślałem, że spełniam sny Wiem, że się zatraci, kiedy pozwolę jej ze mną iść hmm. Jestem trochę inny, a społeczny, trochę dziwny typ Marzy mi się większy spokój, marzy mi się więcej hmm. liść Ziomal pali więcej Jojo nawet niż Kalifa Wiz Poświęcony blokom, nieświadomy, że widzą w nim zysk Kiedyś uśmiechnięty, ale rzadko się uśmiecham dziś Ona pyta, co to znaczy, że nie działa ty hmm. Wstaję w pół do siódmej, kiedy świat jest jeszcze pusty Skończ to pierdolenie, że wszyscy jesteśmy równi Zapłacą za twą głowę albo za to, żebyś był tu Ważne są pieniądze, a ważniejsze większy stan umysłu Mam plany na muzykę, a na życie brak pomysłu W kraju hipokryzji, twaniactwa i debilizmu Jestem specem od wysokoprocentowych mikstur Mówią mi artysta, nie lubię innych artystów Krew na chodniku, nie chcesz wiedzieć ile litrów Ściany mają uszy, słyszały za dużo krzyku Penerzy na mieście nagle mówią do mnie byku Jebać twoich ziomów, taki powinien być tytuł Mówi, że jest wierna ci, hm, ta bez kitu Kurwy zawsze chętnie opowiedzą trochę mitów Wypadło mi serce, leży gdzieś tam na chodniku nie umiem dać więcej niż te liniki do bitu Przeżywałem koszmar, kiedy myślałem, że spełniam sny Wiem, że się zatraci, kiedy pozwolę jej ze mną iść Jestem trochę inny, a społeczny trochę dziwny typ Marzy mi się większy spokój, marzy mi się więcej list Ziomal pali więcej Jojo nawet niż Khalifa Wiz Poświęcony blokom, nieświadomy, że widzą w nim zysk Kiedyś uśmiechnięty, ale rzadko się uśmiecham dziś Ona pyta, co to znaczy, że nie działa typ. Nie zdawałem sobie sprawy, jaką wartość mają słowa Od 21 lat próbuję sam siebie pokonać Niespecjalnie ciekawi mnie czego chciała ona Czasem chcę ją na kutasie, czasem chcę w moich ramionach Nie wiem co mam zrobić, żeby widzieć świat w kolorach Afera, dżungla, na mnie pora Patrz teraz, kurwa, chwila moja Chwila, moment, nie ma po nas nic Nie chce mnie ta i tamta Mówi ta i tamta o mnie coś, a to nieprawda Nie chcę twojego serca, a użycie sobie gardła Wiem, że cię to jara, jak mówią, że jesteś łatwa Mówi moja babcia mi, że nienawidzi hamstwa Ja idę na miasto, rzucam kurwą w policjanta Trochę narkotyków, także zlasowana lampa Poetycka gadka Opowiadam historię na faktach Przeżywałem koszmar koszmar, kiedy myślałem, że spełniam sny Wiem, że się zatraci, kiedy pozwolę jej ze mną iść hmm. Jestem trochę inny, a społeczny trochę dziwny typ Marzy mi się większy spokój, marzy mi się więcej hmm. list Ziomal pali więcej Jojo nawet niż Kalifa Wiz Poświęcony blokom, nieświadomy, że widzą w nim zysk Kiedyś uśmiechnięty, ale rzadko się uśmiecham dziś Ona pyta, co to znaczy, że nie działa tryb wierzyłem w siebie, grałem w to Nawet kiedy nie wierzyłem w siebie, grałem w to Cienka linia dzieli szczyt i dno Big jungle shit, kurwo minął cały rok Diabeł mówi do mnie, wybrałem te złą ze stron Nie zmieszczą ci się w głowie rzeczy, które ja planuję Jestem pan lwem w dżungli, kurwa królem Jak zarobię ten pidos, to się w końcu odmulę Tyle czasu na dnie, idę w końcu na górę Jedna, druga, lewa, prawa twój ból to nie moja sprawa każdy rywal chce mnie złapać Wyrobiłem sobie fach po tylu latach Chciałem zasnąć, ale pieniądz pobieg mi spędza sen I umrzeć przysięgam, że więcej już nie Dużo wyrzeczeń, żeby osiągnąć cel Muszę lecieć, <laughs> zabierać mi cień Dobrze czuję się wyłącznie, kiedy spływa bilon Mówiła, że jestem łajzą właśnie przed chwilą Wiem, że jestem ponad tym krajem, jak testą Dużo bólu na mej drodze, nie wiem jak minąć. Diabeł siedzi na ramieniu, jest dla mnie rodziną Dupa, którą kochasz za darmo, ty pyją winą Budzi Dziki za znaczy się płaci za miłość Wysiada wątroba, znów czystuje się trucizną Akcje w stylu festa, odjebałeś przestań Nie mów już nic, ja wydaję za dużo, znowu jestem pusty Kiedy mamy to na stole, nie umiem odpuścić Kiedy mamy to na stole, mówię do niej to i tamto to i Nigdy nie zagram pod dyktando Nigdy szłoma w butach, chociaż pracuję na sianki Nigdy nie zapomnę ludzi, którzy stali za mną to jest całe ja Big Johnny shit Nawet kiedy nie wierzyłem w siebie grałem w to Cienka linia dzieli szczyt i dno Big Jungle Shit, kurwo minął cały rok Diabeł mówi do mnie, wybrałem te złą ze stron Nie zmieszczą ci się w głowie rzeczy, które ja planuję Jestem jebanym lwem w dżungli, kurwa królem Jak zarobię ten pidos, to się w końcu odmulę Tyle czasu na dnie, idę w końcu na górę nie lubię porówno prawie jak w komunie Ona tu bierze do papy jak świętą komunię Nareszcie każdy zobaczy jak dudni południe Nie umiem rzucić trapu Kochanie zrozum mnie Myślisz, że będziesz na dłużej Kochanie odmul się Mówiłaś, że mnie uwielbiasz, więc zdejmij koszulkę Jak czegoś chcę, to nie dam jej Kruszę jej do, do soku jej. Jak czegoś chcesz, to musisz walczyć o to Wiem, to nie jestem ciotą Oczka się buja jak skurwysyn Jak traki wychodzą Jak skurwysyn Wiem, że mnie słyszysz Ego rośnie w chuj ciaki chcą mojej płyty My z Santiago mamy hity Ty koledze robisz lachę Zanim ruszysz się z piwnicy Nerdzie może ogól japę Nie podzielę się z nią sercem No ale mogę kutasem Nie przedwie zbieram w środkach Przedmiot to z rozmachem, dziwko Pewnie ją to rzuciło, wiem, że żyje szybko Kiedy ucieka wam bilą, kiedy biegacie za cipką Mamy parę środków na dni, kiedy wkurwia rzeczywistość Znalazłeś tę dupę w narni, chyba ta suka to weirdo Jedyny West Coast, PL, ja i Widow White, słuchaj z rodziną Słuchaj ze zirą tego Wiem, że minie parę lat w tym kraju Zanim to przekminią, ale to nic złego Wiem komu mogę zaufać, no i wiem komu nie Wszystkich nie lubię porówno prawie jak w komunie ona to bierze do papy jak świętą komunię Nareszcie każdy zobaczy jak dudni południe Nie umiem odrzucić trapu, kochanie zrozum mnie Myślisz, że będziesz na dłużej, kochanie odmul się Mówiłaś, że mnie uwielbiasz, więc zdejmij koszulkę Jak czegoś chcę, to nie dam jej, kruszę jej do, do soku jej. Na ogół, nie lubię chłopaków waszych, bo widzę w nich wrogów Sam sobie dałem zadanie, czaisz i misja jest w toku Jemy koko, a nie tofu, chcesz działać? Pochuj, nie chcę już słuchać o bloku Daj spokój, dzisiaj jest rakieta, poziom dużo tego tego ma Zero uwagi dla peta, zero podbicia do nas To muza dla mądrego łebka, a nie byle co dla mas Ej, nic mnie tak nie wkurwia jak ten pierdolony kraj Ej, Były takie dni, że pomóc mi mógł tylko haj Gdybyś miał przejść taką drogę, typie brakuby ci jaj Wiesz co jest, stilo ice, stilo hit, stilo nice Lee Santiago on the beat, kurwo kuma jaki vibe jeszcze nie jeżdżę merem, ale już niedługo zaczniesz z tego spalać kwit, okej okay. Jeszcze nie mam zbyt wiele, ale mam stylówę, która zamyka wam ryj, okej okay. Wiem komu mogę zaufać, no i wiem komu nie Wszystkich nie lubię porówno prawie jak komu nie ona to bierze do papy jak świętą komunię Nareszcie każdy zobaczy jak dudni południe Nie umiem odrzucić trapu, kochanie zrozum mnie Myślisz, że będziesz na dłużej, kochanie odmul się Mówiłaś, że mnie uwielbiasz, więc zdejmij koszulkę Jak czegoś chcę, to nie dam jej Kruszę jej do dosoku. yeah Choć powiedzieć, ale widzę pustkę jak po szybie oczy Możesz myśleć, że to takie proste, ale to tylko znak, że nie wiesz nic o tym Nie wiesz nic o tym Jakiś czas temu ja bałem się kroków, a dzisiaj nie boję się iść Mówiłem już kiedyś, że jak było słabo to szamałem zeny, a gdzie byłaś ty? Gdyby ściany w moim domu mogły mówić, gwarantuję słyszałbyś tylko krzyk Jak byłem gnojem to dałem się zjeść dżungli, ja dzisiaj już nie jestem szczyt Pytasz co mnie boli, nic nie boli, a nawet jeśli to nie twoja sprawa Co boi w pierdolonych gnoi, dla mnie życie to już nie zabawa Teraz nagle Łukasz jest w porządku, mówi do mnie dziwka, że chce mnie obadać Na kolana chciałem tylko śmierci, teraz ona przy mnie na kolana pada Chciałbym dać coś, Chciałbym coś powiedzieć, ale widzę pustkę jak patrzę w jej oczy Możesz myśleć, że to takie proste, ale to tylko znak, że nie wiesz nic o tym Nie wiesz nic o tym Brak floty zmienię w banknoty Ulubiony stan wchodzi narkotyk Wiesz, że na łeb ja znam prochy Chciałbym dać jej coś, chciałbym coś powiedzieć, ale widzę pustkę jak patrzę w jej oczy Możesz myśleć, że to takie proste, ale to tylko znak, że nie wiesz nic o tym nie wiesz nic o tym Brak floty, zmienię w banknoty Ulubiony stan wchodzi narkotyk Wiesz, że na łeb ja znam prochy wychowywanie Dżungla w dżungli wciągało mnie jebane bagno Czasy, gdy w kejdzie garku i sercu bywa Pustka już dawno są za mną Biedy nie klepie, jest lepiej coraz Nic nie dostałem, ty kurwo za darmo Więc nie chcę słuchać twoich głupich porad O tym, w jaki sposób mam wydać mój banknot Rzucam to na blok, gdzie mają chłopaki Noże w kieszeniach, pieniądze w zeszytach Uważam, to śpiewam, słuchają dzieciaki Ja daję im znaki na ich drodze życia Są rzeczy fajniejsze od picia Są rzeczy ważniejsze niż drogie ubrania Zamiast się nadal gdzieś włóczyć, to zrób coś, żeby w końcu była tu na twoja mama narkotyk Jestem na łeb, ja znam prochy Chciałbym dać jej coś, chciałbym coś powiedzieć Ale widzę pustkę, jak patrzę w jej oczy Możesz myśleć, że to takie proste Ale to tylko znak, że nie wiesz nic o tym nie wiesz nic Chciałbym dać jej coś, chciałbym coś powiedzieć Ale widzę pustkę, jak patrzę w jej oczy Możesz myśleć, że to takie proste Ale to tylko znak, że nie wiesz nic o tym Nie wiesz nic o tym Brak floty, zmienię w banknoty Ulubiony stan chodzi narkotyk Wjeżdża na łeb, ja znam prochy Chciałbym dać jej coś, chciałbym coś powiedzieć Ale widzę pustkę, jak patrzę w jej oczy Możesz myśleć, że to takie proste Ale to tylko znak, że nie wiesz nic o tym nie wiesz nic o tym, brak floty, zmienię banknoty Ulubiony stan wchodzi narkotyk Wjeżdża na łeb, ja znam prochy